الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان أكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته طيبين طاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين أما بعد بعد يكزمزي شروط قبول الدعاء شرطي ذككبلي ودوى إن شاء الله بإذن الله تبارك تعالى لو هي قمد من هو tutazungumzia kinyume chake yani mawani'u ijabati dua vizuizi vyenye kumpelekea muislam kuzuiliwa kutokubaliwa dua zake na maombi yake na hilo ni katika jambo ambalo ni muhimu sana muislamu kulielewa na kulizingatia kwa sababu inaweza ikapelekea kutumia muda wake mwingi kufanya amali nyingi na ibada nyingi na akatanguliza ikhlasi kabisa na mutabaa anayefanya hayo kumfuata mtume wa Allah, lakini akawa si mwenye kukubaliwa dua zake na maombi yake, hali ya kwamba yeye mwenyewe huenda kadhania kwamba dua zake zinakubaliwa, kumbe hakuna kinachokubaliwa katika dua zake wala maombi yake. Moja katika mambo yenye kuzuia mtu kutokubaliwa dua zake atawassu fi alharam kujikunjulia sana mtu katika mambo ya haramu akawa hajali haramu yeye anakula tu vitu vya haramu anafanya mambo yaliyoharamishwa mingi ama kutojikunjulia ikawa baadhi ya wakati tu wanaingia katika maasi na mambo ya haramu baadhi ya nyakati si kawaida yake kufanya hivyo hii haizuliki yeye kutokubaliwa dua zake lakini ikiwa muda wote maisha yake yote amejiweka vile ni mtu wa kula haramu tu na kufanya mambo yaliyoharamishwa aklan wa sharban wa lubusan wa tagdhiya katika hali ya mlo wake kinywaji chake mavazi yake mwili wake kukulia kwake yeye ni mtu haramu haramu wakati wote huyu dua zake hazikubaliwi ndio maana utaona kwamba Allah tabaraka taala jambo la kwanza kabisa aliwaamrisha mitume ni kula halali imekuja kwenye hadithi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم amesema mtume wa Allah ayuha nnasu inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba enyi watu hakika Allah tabaraka taala ni mzuri wala hakubali Allah upande wake isipokuwa kizuri tu wa inna allaha taala amara almu'minina bima amara bihi almursalin hakika Allah tabaraka taala amewaamrisha mitume yake na mijumbe yake amewaamrisha waumini kwa yale ambayo aliwaamrisha mwanzo mitume faqala taala basi akasema Allah mtukufu ya ayuha ya ayuha rusul enyi mitume wa Allah kulu min at-tayyibati wa'malu saliha kuleni katika vizuri vizuri na mutende matendo mema inni bima taamaluna alim hakika mimi kwa yote mnayoyafanya ni mwenye kuyajua vizuri sana wakala ta'ala na kasema alam tukufu ya ayuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum enyi ambao mlioamini kuleni vizuri vizuri ambavyo tumekuruzukuni thumma dhakara arrajula, kisha baada ya mtume ya Allah kuzisoma aya hizi akamtaja yutilu safara ambaye ni mwenye kurefusha safari ni mwenye kwenda safari ya masafa marefu anakwenda katika safari ya, ya refu sana amerefusha safari yake mtu huyo mpaka ashghathu akhbar akatimuka zile nywele zake kutokana na upepo ambao unampiga njiani na akaingia vumbi katika mwili wake mtu huyo na akawa amechoka sana katika safari, hana kitu, hana kinywaji, hana chakula, hana msaidizi, anahitaji msaada. Yamudu yadaihi ila samaa, mtu huyo akawa anainua mikono yake juu, yani mbinguni, huku anasema ya rab, ya rab, e mola wangu mlezi, e mola wangu mlezi, yani anataka msaada kwa Allah mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidhalik hali ya kwamba mtu huyo chakula chake ni haramu kinywaji chake ni haramu mavazi nguo zake alizovaa ni haramu yeye mwenyewe yamelishwa haramu wapi na wapi kukubaliwa mtu huyo dua yake kula haramu kunampelekea mtu kuzuiliwa kutokubaliwa dua zake na maombi yake jambo la pili ambalo linamfanya mtu asikubaliwe dua zake anazoziomba hata kama ni mwema kiasi gani istinjalu wa tarki dua kufanya haraka kufanya haraka kutaka kujibiwa kwamba Allah mjibu haraka haraka na mwisho akaacha kuomba dua basi Allah hamwitikii maombi yake na hayo yamekuja katika hadithi ya Abi Huraira qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume kasema yustajabu liahdikum ma lam ya'jil huendelea kujibiwa mmoja wenu dua zake mazal hajafanya haraka mtu huyo fayakulu wakawa nasema kad da'awtu falam yustajab li kwa hakika mimi nimeomba dua nyingi lakini sikujibiwa hata dua moja mimi akisema hivyo basi naam Allah anakata kutomjibu dua zake mtu huyo kwa kule kukata kwake tamaa faii asau yatruku dua kwa kule kukata kwake tamaa akaacha kuomba dua basi naam Allah hamkubalii maombi yake kizuizi chengine chenye kumfanya mtu asikubaliwe dua zake irtikabu lmaasi walmuharamat kuyaparamia maasi mbalimbali yani hajali kila maasi yeye yumo kila vurugu yeye yumo na kufanya mambo yaliyoharamishwa dua zake hazikubaliwi mtu huyo qala ba'd salafi wamesema baadhi ya wema waliotangulia nyuma la tastabtil ijabata usifanye haraka kuitikiwa maombi yako وقد سددت طريقها بالمعاصي لا تستبدل alijabata wakad sadata tariquha bilmaasi usifanye haraka katika maombi wewe kutaka kujibiwa hakika umeizuia njia ya kukubaliwa maombi yako bilmaasi wakad sadata tariqaha kwa hakika umeizuia ile njia ya kujibiwa bilmaasi kwa sababu ya maasi uliyofanya kwa mazambi na maasi yanampelekea mtu maombi yake hata akilia kiasi gani Allah hamkubalii kwa sababu ni mwenye kuendelea na madhambi ndugu mmoja anasema nahnu nad'u ilaha fi kulli karabin thumma nansahu inda kashafi alkurubi kayfa narju ibata liddu'a qad saradna tarikuha bidhunubi sisi tunamuomba Allah katika kila msukosuko na tunamsahau Allah tunamsahau tuna Allah wakati anapotuondolea sisi matatizo yetu tunamsahau kumwomba Allah vipi tutataraji sisi kukubaliwa dua zetu hali ya kwamba tayari zile njia za kukubaliwa dua zishafungwa kwa sababu ya madhambi yetu tuliyofanya kisha mshairi akasoma aya inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim hakika Allah habadilishi mazuri yaliyoko kwa watu mpaka wabadilishe yaliyomo ndani ya nafsi zao yani kule kufanya haraka katika kuomba dua mwisho akamwasi Allah tabaraka taala naam Allah humuondolea mtu huyo neema zake المانع الرابع كيزوز جنة ترك الواجبات allati أوجبها Allah kuwacha mambo ya wajibu ambayo Allah amemwajibishia mja wake akayawacha, mfano sala, zaka, hija, kila kilichowajibishwa akakiwacha kwa makusudi na istizai na kejeli, basi mtu huyo dua zake hazikubaliki. Wengine watu wakamwambia fulani, we mbona husali siku hizi? Ah, nishaswali miaka mingapi, sijapata chochote, wala fedha sipati kwa kuswali, nishaswali sana, hamna chochote nachokipata bora nikae hivi hivi tu akafanya akawacha mambo ya mambo ya wajibu eh fulani wewe we una fedha kwa nini utoi zaka akaona toa jeuri utoe fedha kwa watu bure bure tu yani shangaika alafu bure bure tu hivi mtu nipige hesabu pesa zangu mwaka zimependekiwa alafu nimpe mtu pesa zile nimehangaika mimi nimpe mtu mwingine mchezo huo mimi sifanyi wala upuuzi huo sifanyi akaacha wajibu na kufanya stizai huyu wataombe kiasi gani muombe yake Allah mkubalie kama anna fila taati kama ilivyokuwa kufanya mambo mema yakunu sababan inakuwa ni sababu listijabati dua ya mtu kuitikiwa dua zake fakadhalika tarku wajibati ndo hivyo hivyo kuacha mambo ya wajibu yakunu mani'an min almawani istijabati dua inakuwa ni moja katika vizuizi vya kumfanya mtu asikubaliwe dua zake imekuja hadithi kutoka Hudhaifa ibn Yaman radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال mtume kasema walladhi nafsi biyadihi na apa mimi kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake yani Allah tabaraka taala Lataamuruna bil ma'rufi wallahi mtamrisha nyinyi mambo mema ambayo jambo la wajibu hilo walatanhauna munkar na wallahi mtakatazana maovu kwa sababu ni wajibu kukatazana maovu au kama hamkufanya hivyo kufanya wajibu huo liushikana Allah Allah atakurubisha ayabatha alaikum ikaba minhu kukupelekeeni juu yenu adhabu zenye kutokana yeye thumma tad'unahu, wakati huo adhabu shakuteremkieni, mabalaa, mitihani mizito mtakaa muombe nyinyi, mumombe Allah tabaraka taala, lakini fala yustajabu lakum, hakuna dua ya mtu itakayoitikiwa wakati huo. Kizuizi cha tano chenye kumfanya mtu asikubaliwe dua zake, adduau biithmin, kuomba mambo mabaya mabaya, ima kujiombea yeye au kuombea watu pasina sababu ewe Allah waangamize watu wale watu wema kwengine kwa kumchukia tu mtu anamwombea dua mbaya au kati'atu rahim au mtu mwenye kukata ukoo jamaa zake hawaangalii hawasaidii eh, hayuko karibu na jamaa zake mambo ya lazima kuwasaidia anaambia mjomba eh, hebu msaidie fulani bwana kila mmoja maisha yake bwana naangaike kama alivyohangaika mimi bwana hendi katika shughuli huyo hendi popote yeye na mambo yake tu amekata ukoo aelewe mtu huyu akipata shida hata aombe dua kiasi gani Allah mkubalie kwa nini kwa sababu ya hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Bisaid Khudri tunakasema ma min muslimin yad'u Allah bid'awati hakuna muislamu yoyote atakayemwomba Allah kwa dua yoyote laisa fiha ithmu ikawa ndani yake dua hiyo hakuna mambo yaliyosababisha kuingia katika madhambi wala kati'atu rahim wala mtu hakukata ukoo illa a'tahu Allah biha ihda thalath isipokuwa Allah lazima atampa moja katika mambo matatu hadithi ambayo tuliisoma jana hatukuimaliza kwa sababu ya kipengele ambacho tulikusudia kukiingia leo hii imma أن تعجل له دعوته إما كوكو هاراكيشا دوياكي حكو هاراكيشا كما الله نجيبه الله نجيبه حكو هاراكيشا بس الله أتم جنبو جنبه الموجة إما أن تعجل له دعوته إما الله تنفني حركة كميتيكي من بياك أتأم بتبيوة جنب لبيلي وإما أن يدخرها لها له في الآخرة إما الله حتم ميتيكي دوياكي كاتكا دنيا lakini atamwekea akiba akhira anaomba sana duniani ajibiwi lakini kiamani Allah anamwekea akiba anambia unakumbuka wewe kwamba uliomba kitu kadhaa kadhaa kadhaa lakini hukuchoka wala hukukata maombi yako kuniomba mimi leo hii angalia neema ambazo mimi nimekupa majumba haya maholaini hawa neema hizi zote ni kwa sababu wewe umeniomba na wala hukuchoka pamoja na kwamba mimi sikukuitikia katika dunia na jambo la tatu wa imma an yasrifa anhu bisu imma anaomba alafu Allah anamuondoshia baya kaomba jambo fulani la kheri lakini Allah hampi anamuondoshia matatizo aliyokuwa nayo qalu idhan nakfir masahaba walivyasikia maneno hayo wakasema kwa hivyo bora sisi tukithirishe tukuomba dua Allah asituitikie duniani atuitikie kiamani idhan nakfir kwa ajili hiyo bora tukithirishe tu kuomba wingi wa madua tusijibiwe ala kiamani atujibu qala allahu akthar allah ni mwingi wa kuzidisha neema kwa waja wake nyinyi endeleeni kuomba hayo hivyo ni katika vizuizi vitano ambavyo vinamzuilia mtu asijibiwe dua zake viko vingi lakini muda huu ni mchache kwa tunachukua kiasi kiasi tu naktafi bihadha alqadri سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك